Primerament us volem fer arribar la problemàtica que s'està vivint a Contrabanda FM amb l'amenaça de tancament del centre emissor al Carmel. Seguidament, donem especial èmfasi a l'alliberament d'en Rubén i al seguiment de la repressió als vaguistes. Més endavant parlem sobre la vaga dels treballadors de la mineria Astúries i sobre la mobilització en contra de la construcció de l'Eurovegas. A l'anàlisi a fons, aquesta setmana abordem el rescat de la Unió Europea sobre el sistema financer espanyol. Parlem amb Jordi Garcia Janer, expert en cooperativisme, economia solidària, gestió d'organitzacions i autor del llibre Déu Capitalisme. A la trinxera musical d'aquesta setmana, el cantautor mexicà Mastuerzo reflexiona sobre el treball del músic en temps de revolta i repressió. En més de 30 anys d'existència de les ràdios lliures, això és el que ens ha donat a mans plenes als nostres polítics d'aquí i de l'estat espanyol. Engany, promeses, censura, clausures, sancions e indefensió legal. Catalunya i l'estat espanyol, els últims països d'Europa a normalitzar la situació de les ràdios lliures. El franquisme censurava directament. La nostra democràcia censura burocràticament? Des de Contrabanda FM us volem fer arribar la greu situació que estem patint ara mateix. Des de fa uns dies sabem que l'emissió de Contrabanda per la FM està en perill. Des de la Subdirecció General d'Ordenació de l'Espai de Comunicació Audiovisual de la Generalitat de Catalunya ens va arribar l'ordre de tancament del centre emissor del Turó de la Rovira, on es troba l'antena de la ràdio. Es tracta d'un pla integral que pretén regular les emissions que es fan des del Carmel sense tenir en compte la particularitat de les ràdios lliures i no comercials, sobre les quals no hi ha cap legislació específica. La llei 22 barra 2005 del 29 de desembre, llei audiovisual de Catalunya, contempla l'existència de ràdios sense ànim de lucre però no concreta l'accés a llicències. Seguir emetent des del turó, superat un plaç de 20 dies des de l'avís, ens suposaria la imposició d'una multa de més de 100.000 euros per part de l'administració. Aquesta és una nova ofensiva contra les ràdios lliures i mitjans alternatius en el context polític actual, de retallades socials, econòmiques i de drets. L'onada repressiva contra les mobilitzacions que s'hi oposen, la manca de comunicació i transparència des de les altres esferes i el silenciament dels únics canals no dependents del joc polític i del mercat formen part d'una mateixa estratègia. No podem renunciar a emetre pel dia el 91.4 de la FM i per això demanem el suport de tots els col·lectius, entitats i persones que heu participat en les emissions de Contrabanda FM, de totes aquelles que ens escolteu des de fa temps, de les que ens heu descobert fa poc i dels que encara no ens coneixeu.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 El tret Noticias El Rubén surt de la presó, però la repressió contra els vaguistes continua. El jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona va decretar el dilluns passat la posada en llibertat sense fiança per a Rubén, un dels vaguistes el 29 de març empresonat. Diversos membres del grup de suport i familiars el van rebre a la sortida de la presó i després al centre social Canvies, on es va organitzar una benvinguda. El Rubén va ingressar junt amb l'Andreu a presó preventiva el 29 de maig, per decisió del jutjat d'instrucció 31. Després, l'expedient va anar a parar mans del jutjat d'instrucció número 15, que ha considerat que la presó no era una mesura preventiva a aplicar en el seu cas. L'ordre d'empresonament de l'Andreu encara està pendent de valoració després que hagi passat per diferents jutjats. Escoltem les paraules del Rubén. Bueno, pues està clar que les nostres detencions han sigut detencions i unes empresonaments 100% polititzats no? amb una clara intenció de criminalitzar pues, tota la gent que, que lluita, que s'està intentant canviar tot el, totes les retallades i tots els retalls de dret que estem patint i és un clar exemple no? a través de dir que són delinqüents comuns que, que són gamberros no? doncs intentar tirar enrere la gent per sort la gent no s'ho està creient, la gent veu clarament quina estratègia estan portant no? i la resposta de la gent està, està sent molt gran i tant a nivell de suport com a nivell de, de rebutjar aquest plantejament de criminalització i de rebutjar tot, tot el que s'està duent a terme des de les webs, des de seguiments a persones, detencions, multes i tot el seguit de ventall de mesures repressives que està duent a terme el govern. Doncs també volia comentar no, pues, tot el que suposa la presó no, per, la, per la gent que entra dins, no, que és un aïllament total de la societat, és igual que per tant també la, la dissidència política perquè no, perquè no es vegi, perquè agafin por pues, també allà dins no et dones compte de com, com s'amaga tota la pobresa tota la misèria que hi ha a la societat no? veus les classes socials que hi ha allà dintre no? i i com cada cop hi ha més presons i més presos no? a més tenint en compte que els delictes baixen i la majoria de gent que, que n'hi ha no són gent perillosa per la societat Saps? també pots valorar molt positivament no? pues, que les nostres en aquest cas les nostres detencions doncs, han sigut un detonant no? doncs com perquè molta gent surti al carrer i s'hagi tornat a... Bueno, que ja s'està mobilitzant, no? però ha sigut com una espurna per seguir encara lluitant més contra les retallades, per canviar aquest sistema, no? per aconseguir una societat més justa, una societat on, on tots tinguem les mateixes oportunitats i així no, no, no donen el plaer a, ni a Felip Puig ni als governants de, de Catalunya no? de tindre la població doncs, en la misèria i, i acallada i finalment pues, donar molts ànims a l'Andreu que espero que surti aviat que en principi hauria de sortir però bueno, la burocràcia dels jutjats doncs, fa que, que això vagi lent simplement que vam estar forts l'un i l'altre que l'Andreu és fort i està, està bé dins però que aquí fora estem esperant moltes ganes de que surti ja el divendres 15 de juny, sis persones més, aquesta vegada de Badalona, actives en el teixit social de la ciutat, van ser detingudes acusades de participar en piquets durant la vaga del 29 de març. Quatre d'elles van ser detingudes al migdia i dues a la tarda, mentre estaven concentrades a les portes de la comissaria de l'Avinguda de Pomar en suport dels seus companys detinguts. Unes hores després van quedar tots sis en llibertat amb càrrecs. El dissabte 16 de juny, una manifestació a Barcelona, en la que van participar més de 2.000 persones, va demanar la fi de les retallades, la repressió i la reforma laboral. La marxa va fer una llarga ruta per totes les institucions responsables de la repressió viscuda els últims mesos. Departament d'Interior, Fiscalia General de Catalunya, Delegació del Govern, Foment del Treball i Palau de la Generalitat. A la tarda, diverses concentracions a tot Catalunya van demanar la llibertat de l'Andreu. Continua la vaga indefinida a les conques mineres d'Astúries i a la província de Lleó. La retallada de més d'un 60% dels ajuts estatals al sector del carbó que vol impulsar el govern de Rajoy van ser entre la metja de les protestes. Des de fa gairebé tres setmanes, els miners bloquegen carreteres i vies fèrries. A les barricades asturianes s'han produït violents enfrontaments amb la Guàrdia Civil, on els treballadors s'han encarat als agents antiavalots fent ús de pedres, tiradors i llançadors de coets. Les forces policials han dut a terme càrregues i detencions i han disparat pilotes de goma, ferint a diverses diverses persones. La intensitat de les protestes ha contrastat amb una escassa cobertura per part dels grans mitjans, així com la premsa estrangera s'ha fet un major ressò dels esdeveniments. La lluita de la conca asturiana ha despertat la solidaritat dels miners anglesos, molts d'ells ja jubilats després del desmantellament del sector per part del govern de Margaret Thatcher als anys 80. L'estratègia de Thatcher es veu ara com un perillós precedent pel futur dels pous del nord de la península, que tenen previst seguir amb les mobilitzacions fins que el govern popular es tracti de la decisió d'emprendre la retallada. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Concentració contra la construcció d'Eurovegas. Una gran concentració a la plaça Sant Jaume ha mostrat el diumenge 17 de juny a la tarda la gran oposició social al projecte d'Eurovegas. Més de 250 entitats s'han adherit al manifest contrari a la construcció del Gran Casino al Delta del Llobregat. Els últims dies, les especulacions han apuntat que seria Barcelona la ciutat escollida per construir el macroprojecte del multimilionari Sheldon Adelson, actual finançador del Partit Republicà dels Estats Units. Però l'empresa promotora ho ha desmentit i ha assegurat que la decisió es prendrà després d'una visita a Barcelona i al Delta, el proper dia de dilluns 25 de juny. Fa dos mesos, una gran de popular amb la participació de centenars de persones va sortir des de la plaça Espanya de Barcelona i va arribar a Viladecans i Prat de Llobregat. El 9 de juny es va celebrar a Viladecans una jornada sota el lema Eurovegas Go Home, que va comptar amb una nombrosa assistència de veïns veïns i veïnes de la comarca i amb el suport d'Unió de Pagesos i Justícia i Pau, entre d'altres. El diumenge 17 de juny, una nova mobilització convocada per la plataforma Aturem Eurovegas, Salvem el Delta del Llobregat ha reunit persones vingudes de tots els municipis del Delta del Llobregat, així com d'entitats veïnals i ecologistes. Amb informació de la directa. El tret informatiu. Anàlisi de fons. Fa escassos dies es va aprovar el rescat europeu a la banca espanyola. Des del govern estatal s'evita constantment la paraula rescat, mentre la població encara no ens n'adonem del que significa estar intervinguts pel poder econòmic de la Unió Europea. Parlem amb Jordi García Jané, expert en cooperativisme, economia solidària i gestió d'organitzacions, i autor de diversos articles i llibres com Adeu Capitalisme, presentat recentment a Barcelona. El rescat consisteix doncs, en, un, en un crèdit, en un préstec immens doncs, que, que fan la Unió Europea i altres institucions internacionals doncs, a l'estat espanyol perquè aquest alhora doncs, injecti doncs, fins a una quantitat de 100.000 milions eh, d'euros doncs, als bancs i les caixes que fruit de la, de l'especulació sobretot immobiliària i del frau generalitzat doncs, que han fet des de des de fa 20 anys doncs, eh, diguem, estan en, en fallida eh? i per tant doncs, aquests diners doncs, que, que se'ns presten doncs, eh, que es presten a l'Estat doncs, vol dir que els haurem de tornar a la ciutadania amb interessos no? I, i això comportarà encara més sang, més suor i més llàgrimes per dir-ho així. Però, quins criteris segueix l'Estat per a invertir aquests diners? García Jané ens clarifica de quina manera i a qui van a parar aquests milers de milions d'euros prestats a l'Estat. Les institucions internacionals i europees donen aquests diners a l'estat espanyol perquè aquest els inverteixi en aquells, aquelles, aquells bancs i aquelles caixes que consideri que s'han de sanejar. Tot i amb això, eh, com, com s'ha dit en aquestes darreres setmanes, vindran els homes de negre, no? que són els funcionaris doncs, de Brussel·les, a controlar i a fiscalitzar que el govern doncs, realment doncs, eh, injecti aquests diners doncs, en, per, per fer front a, als bancs i caixes que tenen aquests problemes. A veure, la finalitat pregonada és aconseguir doncs, que el sistema financer espanyol eh, torni a ser sòlid i per tant torni a fer la funció de tot sistema financer que és doncs, eh, estimular l'economia a través del crèdit. Això és el que pregonen no? i mm. que portem ja anys no? que cada, cada nou retall i cada nou estalvi i cada nova injecció de diners als bancs està feta teòricament a la finalitat això doncs, que els bancs donin crèdit a les petites i mitjanes empreses, a les famílies, però això comprovat que fins ara no ha estat així i jo crec que amb aquesta injecció de diners tampoc ha estat així. És a dir, al fons el que està fent la Unió Europea, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mundial i el govern espanyol que és? Doncs és una immensa transferència de riquesa, de diner, de la ciutadania cap al capital financer, que són els accionistes dels bancs. Segons l'economista, l'èlit empresarial i política està trencant les lleis bàsiques del capitalisme, intervenint bancs privats que per la seva negligència s'haurien enfonsat. Si ells mateixos, doncs, que, que són capitalistes, apliquessin en rigor el, els principis eh, capitalistes, doncs no haurien d'injectar diners als bancs, perquè si jo sóc accionista doncs, a Bànquia eh, he invertit uns diners i durant molts anys he tingut molts beneficis, jo ja sé doncs, que com a inversor tinc un risc i per tant si tinc un risc i resulta que aquella inversió doncs, no ha funcionat doncs jo he de perdre els diners això és el capitalisme, jo jugo un casino i al casino tu a vegades guanyes i a vegades perds, ells han guanyat fins ara no? i volen seguir guanyant i per tant doncs, trenquen aquesta norma sagrada per dir així del capitalisme que és que l'inversor s'arrisca i també pot perdre, no hi ha risc és a dir, Eh, què s'està fent, per tant, amb aquest rescat? De fet, doncs no s'està injectant diners a l'economia productiva, ni menys a les famílies. Les famílies no estan sent rescatades, no? sinó que el que s'està fent és transferir diners, sobretot, als accionistes, eh? perquè els accionistes no perdin, no perdin diners. Però com ens afecta a la població el rescat bancari? Home, doncs pot afectar intensificant el que ja està passant aquests anys, que és que augmenta la desigualtat social i que augmenta la pobresa. És a dir, cada vegada hi ha gent més rica i cada vegada hi ha més gent més pobra, no? Ara a sobre hem de tornar 100.000 milions d'euros més no? i per tant amb interessos i vol dir que per culpa de la Unió Europea el govern espanyol doncs, farà anunciarà nous retanys per gastar menys i per ingressar menys, més, no? i això evidentment també ho podria fer de diferents maneres perquè per exemple podria dir d'acord, doncs he de gastar menys doncs faig una reducció dràstica de la despesa militar no? o faig una reducció dràstica de la casa del rei o faig una reducció dràstica dels ministeris això podria fer no? i per la banda dels ingressos també podria dir doncs, va, vaig a implantar doncs, impostos progressius forts doncs, a les grans fortunes, als beneficis de les grans empreses. O sigui, tot i amb això tindria alternatives que no suposarien seguir empobrint més la majoria de la gent, però evidentment no triaran aquestes alternatives, triaran unes altres que seran que, doncs per la banda d'ingressos, aconseguir més ingressos a través d'augmentar l'IVA, per exemple, a la qual cosa vol dir que repercuteix sobretot sobre la gent treballadora i les classes populars, perquè cada cosa que comprem doncs valdrà més diners, no? i per la banda dels retalls doncs, efectivament doncs, no retallaran en, en despesa militar i en exèrcit sinó que retallaran doncs, què? Doncs en, en, prestacions socials en menys diners per l'educació en menys diners per la sanitat per tant, la situació quina serà que encara serem més pobres Primer jo penso que hem de tenir present que les alternatives només poden partir de nosaltres, eh, poden partir de la gent del carrer, de, no partiran de les èlits financeres i polítiques, que justament s'estan beneficiant d'aquesta crisi, perquè aquesta crisi té perjudicats, que som el 99% de la població, però també té beneficiaris, no? que són doncs, el, el capital financer, els seus capatassos, que són els polítics de torn dels grans partits majoritaris. No? Eh, per tant, no podem l'alternativa no vindrà d'ells, ha de venir a nosaltres i ha de venir a través de la mobilització social intensa, molt més intensa de la que hi ha hagut fins ara. No? amb informació del tret informatiu. En més de 30 anys d'existència de les ràdios lliures, això és el que ens ha donat a mans plenes als nostres polítics d'aquí i de l'estat espanyol. Engany, promeses, censura, clausures, sancions e indefensió legal – Catalunya i l'estat espanyol, els últims països d'Europa a normalitzar la situació de les ràdios lliures.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 Dilluns 18 de juny, a dos quarts de vuit, al Pou de la Figuera Icària, Nova Innovació Social, Xarxa d'Economia Solidària, Associació Josep Vidal i Fundació Cultura de Pau us conviden al debat Creant ponts per unir illes en un món evidentment millorable. El dilluns 18 de juny, a les 19 de la tarda, al CIDOP, la taula redona les revolucions polítiques de la primavera àrab i l'aparició de nous actors, cap a una transició democràtica. Amriam Katous, Mohamed Hachemawi i Terri Derri. El dimarts 19 de juny tindrà lloc també el CIDOP la taula rodona Reptes econòmics i lluites socials al nou Magreb, amb Ivan Martín, Irene Bono, Enric Cove i Miguel Hernando de la Ramendi. La última taula rodona, el 20 de juny, serà sobre la política mediterrània de la Unió Europea després de la primavera àrab. Entrevista amb Mugen Finan, investigadora social a l'IRIS, Jordi Baquer i Fanés, director del CIDOC i representant de la Unió per la Mediterrània. Dimecres 20 de juny, presentació del col·lectiu Permacultura Barcelona. A les 8 de la tarda, a RAI, amb la xerrada que és la permacultura i un sopador ecològic acompanyat de música en viu. Dijous 21 de juny, Juanito Piqueta celebrarà una festa de presentació del seu nou disc, Alma Llibertària, a Oreas, carrer Cerdanya 261-263, a partir de dos quarts de nou, entrada gratuïta. El tret informatiu. Música des de la trinxera. ven para acá. Vas a a leer. Más allá de la ley que te mueve, el dinero, el poder. El dinero, el poder. Ofrece indicar que hay perros que se parecen a sus amos, y hay amos que se parecen a sus perros y a sus porros. Continuamos. Las cloacas comunicantes como les llama el más a los centros alternativos de cultura y comunicación, son los que han dado acogida durante dos meses a la banda de los Hijos del Maíz, el último proyecto del cantautor que antes de levantar las anclas de regreso a México, ha compartido con el Tret Informativo su reflexión sobre el trabajo del músico en tiempos de revuelta y represión. No hagamos nada en contra del sistema, dice, Hagamos todo a favor de nosotros, empoderémonos, fortalezcamos los espacios colectivos, discutamos la vida, arrebatemos el control del destino de nuestra sociedad y el sistema va a caer solo. Palabras del Mastuerzo, mal conocido como Francisco Barrios. Un loco, un transgresor, un mal parido. De entender la vida, sobre todo un rolero como yo, un tipo que en realidad cree, piensa profundamente que sus rolas son para el pueblo, ¿no? para el barrio, para la banda. Y hay muchos, mm, ah, muchas contradicciones en todo esto. Silvana Sanz es una, ha sido un gran pretexto para poder vincular alrededor de 30 tocadas en todo el Estado español y, otras más en, en, Alemania y poder vincularnos, no entender qué está qué está pasando desde los espacios que, que, son para cultura y que abren sus puertas para nuestras propuestas, ¿no? Hasta saber qué está pasando con los compas de, los movimientos antisistémicos en general, ¿no? En particular, la movida, las movidas de barrio, los festivales alternativos eh, respecto a las fiestas tradicionales de Cornelá o de Col o de lo que sea, ¿no? Eh, o las fiestas también en el País Vasco que sean en las que participamos eh, el, poder el continuar eh, metidos en donde nuestro trabajo es pertinente que es, quizás son los gasteches las casas ocupa los espacios que se abren para continuar para seguir discutiendo la vida Participamos como observadores, ¿no? críticos de una situación de una, movida que se da y que termina con putazos, con chingadazos, con heridos, ¿no? con encarcelados, etcétera, ¿no? Lo que está pasando ahora en Asturias, todo lo que está sucediendo con, en el terreno más, eh, digamos, macropolítico que, que se están jugando el pellejo, el pellejo en el sentido literal, literal, los banqueros y los gobernantes, aquí como en México, como en todo el mundo, es decir, tratando de refuncionalizar esta mierda que se llama capitalismo, ¿no? No ocupemos en destruir el poder. Vamos a destruir, que se caiga solo. Más bien construya, empoderémonos. En otro sentido, empoderémonos en sentido de decir, nosotros somos los dueños de nuestra vida, ¿no? Es decir, tomemos nuestras vidas en nuestras propias manos. Y yo siento que el, ese ejercicio de las ocupas, los gasteches, eh, ciertas movidas que tienen que ver con, una visión contracultural, por llamarlo de una manera muy amplia, frente a lo que está sucediendo, frente a los hechos, cualquiera que sea, particular o en general, ¿no? Es bienvenido, yo creo, porque está abonando, insisto, algo que lo tengo ahora muy claro, es al seguir discutiendo la vida, seguirla discutiendo. Sí creo en eso, que, hay una necesidad, digamos, casi, digamos, natural de que la gente se organice, ¿no? Es decir, eh, lo que aquí llaman el estado de bienestar los, los dueños del mundo, pues es una pinche mamada. Un estado de bienestar que tiene que ver con el estado de malestar de un montón de gente, ¿no?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 Fins aquí l'edició 20 del Tret Informatiu. Agraïm el suport de Ràdios Lliures Contrabanda, Pica i Bronca, Pensània i Bala dels Ni a Vero, La Directa i del Contrainfos de la Tele. Agraïm també la presència de tots els que vau assistir a la xerrada i festa per l'autogestió del dret informatiu i els que no vau poder venir us esperem a la propera. Us deixem amb un tema de Mastuerzo que ens ha cedit molt amablement i us demanem tot el vostre suport per la defensa de les ràdios lliures perquè no ens facin callar les nostres veus, les veus de totes i tots. Oye. caminando. Ese cuando, se alcanzó a llegar a su casa, fue mucho. Pero como se ve bien flaco, digo, si ya estaba bien flaco, no y era un cadáver caminando, no. Dicen, y así es, yo creo.